аж поки стухає. Марія, ти не спиш? Ой не спиться. Може, ти зараз підеш до Юстини і врятуєш ту жінку з дитиною. Скажеш їй всю правду, бо я не сказав. Боюся, може, й пізно вже йти. Що Юстина людоїдка, всі знають а ця Петровецька не знає. Хто мене в хату пустить? Марія стає навколішки на долівку, складає руки на грудях і молиться на ікону Божої Матері. Самої Божої Матері не видно, бо в хаті глухий морок. Галя спить чи не спить, тільки не її дихання. Павло музика засовує руку під подушку, намацує леза сокири хоч і під подушкою, а сокира холодна, і він тулить її до розпашилого лоба, щоб остудити. Ой, скрикує Марія, перестаючи молитись, поклади, поклади сокиру, нащо ти взяв сокиру? Павло музика засовує сокиру під подушку, лежить горілиць, а вона знову шепоче молитву, благаючи в Бога милосердя. Аж поки стихає. Стихнувши, вона стоїть на колінах, долоні благально складено біля грудей, і дивиться і дивиться на матір Божу, яка ледь-ледь угадується на іконі. Чоловік уже забувся у вісні на сокирі, а Марія ніяк не зведеться з колін, наче вона в німій молитві спить навколішки. А як у досвіта розплющив очі Павло музика, стоїть жінка на колінах, як і вчора. Ти всю ніч простояла? Ой, що я бачила, обертається до нього радісним обличчям. Де бачила? питає Павло музика і дивиться на ікону Божої Матері з якої, либонь, Марія всю ніч не зводила погляду. Вийшла на двір по русі, глянула на хату Юстини. Кажи, кажи. А Юстина оту петровецьку жінку з дитиною проводжає до воріт. Жінку з дитиною? схопився на тапчані Павло музика. А вузол? Який вузол? Та ж вузол був у тієї жінки. І вузол несла з собою. Ну, слава Богу, Сапко видихнув. І вузол, значить. Може, злякалася Юстина, тому й пожаліла своїх гостей і на вузол не посягнула. Або сита, га? Марія зводиться з долівки. А може, набалакали марно, всякої всячини на юстину. А ми і слідом повторюємо пусте. Е, марно хто плескав. Та плещуть. А ми бачили, що кажемо, не бачили. Ти хоч не показуйся на двір, щоб не здибатися з нею, з Петровецькою. Бо ти ж її добре налякав учора в садку. Бо що як упізнає? Усі ми страшні як подумати. Мати посилає Галю до хрещеної. І яка ж ти, доню, похресниця в своєї хрещеної, коли в її хату давно й ногою не ступала? А хрещена в тебе славна, такої більше немає в селі. Може, занедужала, може, захляла, то провідай, бо сама самотою капаріє. Ось я гостинець зготувала для неї. То гостинець сховай за пазуху, так нанеси. Дивись мені, через цвинтар не йди, бо через цвинтар страшно. Галя, загорнутий в білу пілку для хрещеної маленький гостинець за пазуху, гайда на двір. Весна розсвіли черешні та вишні мов би дівчата позбирались у шлюбних уборах під вінець. Груші порозцвітали, наче білі пахучі хмари поспускалися з небес на землю.